Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ։ Վաստակավոր լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը Լիբանանում մասնակցել է ապրիլյան պատերազմի նահատակներին ողեկոչող միջոցառումների։ Իշխանազոր համայնքում բազմազավակ ընտանիքներին բնակարաններ կհատկացվեն։ Մարտունու շրջանային բուժմիաբորման լաբորատորիան 20 տարվա պատմություն ունի։ Զբոսաշրջության ոլորտը տարեցտարի իր կայուն տեղն է գրավում տնտեսության զարգացող ճյուղերի շարքում։ Մեկնարկում է Եվրոպայի շախմատի կանանց անհատական առաջնությունը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ապրիլի 10-ին եւ լույս 11-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 50 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 1620 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին ադրբեջանական զինված ուժերը Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գյուղում իրականացրել են հայերի կոտորած։ Գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատի հրամանատար համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանի խոսքով այդ օրը 3 անգամ գյուղի ինքնապաշտպանական ջոկատները անհավասար մարտեր են մղել հետ շպրտելով ճշնամուն։ Հարձակման արդյունքում այրվել է գյուղի 173 բնակարան, սպանվել 50 հոգի, 38 հոգի էլ պատանդ վերցվել։ 14-ի ճակատագիրը մինչ օրս էլ անհայտ է մնում։ Մարաղայի կոտորացի 25-րդ տարելիցի կապակցությամբ նոր Մարաղայի Վագիֆ Համբարձումյանի անվան միջնակարգ դպրոցի աշակերտների ուժերով կազմակերպվել է հիշատակի միջոցառում։ Դպրոցականները ձեռքներին բարձել էին գյուղի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների նկարները եւ թուրք հրոսակների վանդալիզմը դատապարտող պաստառներ։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Երևանի Մղիտար հերացու անվան պետական բժշկական համասարանի ուսանողներին, հերացի ավակ դպրոցի աշակերտներին, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորներին։ Նորին սրբությունը հետաքրքրվել է յուրաքանչյուր զինվորի առողջական վիճակով, համայն հայության անունից իր գնահատանքն ու խոնարհումը բերելով նրանց իրենց դրսևորած արիության ու անznազողության համար։ Հայոց հայրապետն ընդգծել է, որ առաջնագից կատարած այցերի ընթացքում ամեն անգամ տեսնում է հոգով վերափոխված հասուն երիտասարդների առանձնակի պատասխանատվության գիտակցությունն ունեցող քաջարի հայորթիների։ Կաթողիկոսը հորդորել է նրանց գնահատել հայ զինվորի սխրանքը, հավելելով, որ հայրենիքի խաղաղությունը պայմանավորված է յուրաքանչյուրի ծառայասիրությամբ, իսկ սահմանը սկսվում է աշխատավայրից։ Զրույցի ընթացքում Գարեգին երկրորդը պատասխանել է ուսանողների հարցերին։ Բրազիլիայի Սան Պաուլո քաղաքի Սուրբ Գևորգ Մայր տաճարում տեղի ունեցել հոգեանգստյան արարողություն, նվիրված ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ զոհված քաջորդիներին մատուցվել է պատարակ, եկեղեցու բակում տեղադրվել խաչքար։ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական ծրագրի պատասխանատու Միքայել Հաջյանը օրերս է վերադարձել Լիբանանից։ Հայկական ամենահին գաղթօջախներից մեկում նա ունեցել է մի շարք հանդիպումներ, մասնակցել ապրիլյան պատերազմի նահատակներին ողջեկոչող միջոցառումների, խորհրդանշելով որթեկորույս բոլոր ցնողներին։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Այն թե հոգեկան ապրումների առումով որքան ծանր պիտի լիներ մեր ավակ գործընկերոջ Միքայել Հաջյանի այցը Լիբանանի հայկական գաղթօջախ, բարձ էր այցի հրավերն ընդունելու հենց առաջին օրը։ Հաղթահարելով հուզմունքը նա մեկնեց, որովհետև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները պիտի հաղորդակից լինեին մեր կորստյան ցավին ու հաղթանակի բերկրանքին։ Մենք մի ամբողջություն ենք եւ միմյանց կարիքը զգում ենք շատ ավելի, քան կարող ենք պատկերացնել։ Ես մենակ էի այստեղից եւ նրանց համար կարծես թե մի ամբողջ Արցախն է եկել։ Եվ մի ամբողջ շփատ Լիբանանի հայությունում էր, Լիբանանահայ գաղութը ապրում էր Արցախով իմ միջոցով։ Ես ամենևին Միքայել Հաջյան չէի։ Ես այնտեղ Արցախն էի, Արցախի ժողովուրդն էի։ Եվ ես իմ մասին չէի խոսում, եւ ես իմ որդու մասին չէի խոսում, այլ խոսում էի Արցախի մասին եւ Արցախի այն տղաների մասին, ովքեր ապրիլյան պատերազմի ընթացքում եւ առաջին ազդամարտի ընթացքում իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն հայրենիքի։ Միքայել Հաջյանի խոսքով Լիբանանում հայությունը որոշակի ինքնուրույնություն, ինքնավարություն ունի։ Գործում են հայ առաքելական, ավետարանական ու կաթողիկե եկեղեցիներ, նրանց հովանու ներքո հայկական կրթօջախներ, ինչպես նաև համայնքային մարզամշակութային կենտրոններ, տպագիր բարբերական մամուլ, հերոստա եւ ռադիոալիքներ, համահայկական բարեգործական եւ այլ մարդասիրական ընկերություններ։ Հայկականության ու հայրենասիրության մի այնպիսի աստիճան, որին նախանձել կարելի է, բայց որքան էլ կազմակերպված ու միասնական է համայնքը, այդուհանդերձ այն նաև խնդիրներ ունի։ Լիբանանի հայկական օջախը Պաստորեն հայ սփյուռքի կենտրոններից մեկն է, որտեղ կենտրոնացված են ազգային, հոգևոր, մշակութային եւ մարզական կառույցներ, որոնք բավական լիարյուն կյանքով են ապրում, լիարժեք միջոցառումներ են իրականացնում հայապահպանության ուղղված, հայեցի կրթության ապահովման ուղղությամբ, ազգային արժեքների պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ եւ միաժամանակ համագործակցություն եւ Հայաստանի եւ Արցախի մեր զուգապետության հետ բոլոր բնակավարներում իրենց աճակցությունն են ցուսաբերում, բայց ունեն նաև իհարկե խնդիրներ, որտեղ ոչ ամբողջական համայնքն է, որ մասնակցում այդ բոլոր միջոցառումների Կան ընտանիքներ, օրինակ նրանց մտահոգում են, որ ընտ երեխաները սովորում են ոչ հայկական դպրոցներում։ Կան խառը ամուսնության արդեն հաճախացող դեպքեր, որ նույնպես մտահոգում են նրանց։ Հիմնականում սրանք են այնքան կապված են նյութականի հետ, որքան բարոյական խնդիրների հետ։ Լիբանանի հայությունը համակված է հայրենի հողի անսահման կարոտով, որը դրսևորման ուղիներ է փնտրում։ Այստեղ է, որ Սփյուռքի հետ հարաբերվելու նոր մոտեցումներ են պետք։ Սփյուռքի ներուժը հսկայական է, նկատում է զրուցակիցս, բայց պետք չէ այն դիտարկել միայն նյութական ու բարոյական աջակցության լույսի ներքո։ Կա նաև կադրային խնդիր Այսինքն Սփյուռքի կադրային ներուժը հսկայական է։ Լավագույն կադրեր են որ հավաքված են այնտեղ, որոնց կարելի է օգտագործել։ Ես չեմ ասում հնարավոր չէ բոլորին հրավիրել այստեղ, բայց կարող են գալ մասնագետներ, հանդիպումներ կարող են լինել։ Միքայել Հաջյանի համոզմամբ միմյանց ճանաչելու եւ հնարավորինս օգտակար լինելու գործընթացը պետք է սկսել հենց լրատվամիջոցների սերտ համագործակցությունից։ Հայրենիքից լրատվության պահանջարկը մեծ է եւ համայնքի լրատվամիջոցներն էլ պատրաստական են իրենց եթերներում կամ էջերում տեղ տալ մեր լրագրողներին։ Նրա դիտարկմամբ հայրենիքին օգտակար լինելու հարցում գրեթե բոլոր լիբանանահայերն են պատրաստական, իսկ երիտասարդների պարագայում անգամ զորագրվել հայոց բանակին։ Շատ կարևոր է նաև այս ուղությամբ աշխատել։ Ինչ կտա դա մեզ, ոչ են լրացուցիչ կենթանի ուժի խնդիր է, որը նույնպես պակաս կարևոր չէ մեզ համար, այլև ոգին, այն ոգին, որով նրանք ապրում են, այն ոգին, որով նրանք դաստերակված են։ Ինչ թվում է մեր բանակում մտնոլորտը փոքրինչ ավելի կլավացնի, կբարելավի։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի կողմից կազմակերպված այցը փաստորեն բուն նպատակից զատ վերհանեց նաև այն խնդիրները, որոնց ուղղությամբ պետք է հետևողական աշխատանք տանել։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից նույնանուն շրջանի Իշխանաձոր համայնքի ազատամարտիկների թաղամասում նոր առանձնատներ են կառուցվում։ Չնայած ապրիլյան պատերազմական իրադարձություններին անցած տարի այս թաղամասում շահագործման են հանձնվել 10 առանձնատուն եւ 8 բնակարանանոց մեկ շենք։ Բնակարանները հատկացվել են բազմազավակ ընտանիքների, նորապսակների, զինվորականների։ Արդեն մեկ ամիս է ինչ թաղամասում 11 նոր առանձնատուն է կառուցվում։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանը գոհ է շինարարական աշխատանքներից։ Որակն էլ է գոհացնում, տեմպերն էլ է գոհացնում, եղանակները բացվելուց ավելի արագացնելու։ Քանի որ իշխանազորը ունի ռազմավարական նշանակություն գտնվում Ախաշմերուկում, ճանապարհները կապում է Իրան դեպի Սունիկ, Բերձոր, Ադրուտի շրջան, դրա համար նախատեսվել է իշխանազորում կառուցվել։ Ցանկացողներ շատ կան բնակվեն, բայց մենք հիմնականում մասնակիցները կընդունելու կլինեն տամանկավարժներ, մեխանիզատորներ, բժիշկներ եւ նաեւ ապահովելու են 5 երեխա ունեցող ընտանիքները։ Թղամասի շինարարությունը ղեկավարում է Իշխանաձոր համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը։ Նրա խոսքով ներկայումս շինհրապարակում աշխատում է 8 բրիգադ, մեկը Հայաստանի Հանրապետության Արտաշատ քաղաքից, մնացածը Իշխանաձորից ու մոտակա բնակավայրերից։ Համայնքի ղեկավարը կարևորեց շինարարությունն նաև այն առումով, որ աշխատատեղ է, մոտ 100 մասնագետ ստիպված չեն եղել մեկնել արտերկիր, աշխատում են տանը եւ ժամանակին վարձատրվում ամեն մի շենքի վրա աշխատում են 6-7 հոգի։ Դա լինի եւ արեստավոր, եւ լինի եւ բանվոր, տարբեր համայնքներից։ Շատ մարդիկ իրենց պատրաստականություն են հայտնել աշխատեն ստեղ, իրենց ընտանիքները բայեն։ Լավ կլինի։ Ծրագիրը շարունակվի ոչ միայն 10 տուն, միանգամից 50 տուն սկսվի, մեր քաշաթաղի ժողովուրդը բոլորը կյանք ստե աշխատեն։ Թաղամասում հայրենասեր բարեգործական կազմակերպության կողմից նաև խաղահրապարակ է կառուցվում։ Մոտ 1 ամսից տները պատրաստ կլինեն եւ հնարավոր է եւս 10 կամ ավելի նման տներ կառուցվեն։ Բացի բնակելի տներից թաղամասում նաև ժամանցի կենտրոն է կառուցվում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտոնու շրջանային բուժմիավորում փակ պաշտպանիտիրական ընկերության լաբորատորիան մոտ 20 տարվա պատմություն ունի։ Ինչպիսին է այդ բժշկահետազոտական հիմնարկի առօրյան, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Մարտոնու շրջանային լաբորատորիան սպասարկում է ամբողջ շրջանի ամբուլատոր եւ ստացիոնար բաժանմունքի հիվանդներին։ Ընդ որում, տարիքային համանախապակում չկա։ Լաբորատորիան սպասարկում է եւ երեխաների եւ գինեկոլոգական հիվանդներին, ինչպես նաեւ նախազորակոչային եւ զորակոչային տարիքի պատանիներին, ապագա զինվորներին։ Լաբորատորիայի վարիչն ունե Օհանյանի խոսքով Լաբորատորիան ինչ 20 տարի աշխատելու ժամանակ մեծ, այսպես ասած, առաջխաղացում ունեցել, որովհետև մեր լաբորատորիան պատերազմից հետո գտնում էր փակ վիճակում, աշխատողները բոլոր ով աշխատում էին ժամանակ տեղափոխվել էր հոսպիտալ եւ գտնում էր հիվանդանոց առանց լաբորատորիայի։ Ընդունված է ասել, որ լաբորատոր հետազոտությունները բժշկության հիմքն են։ Ինչպես են աշխատում լաբորատորիայում եւ ինչպես են իրականացնում հետազոտությունները։ Ես այս 20 տարվա իմ աշխատանքի ժամանակ զգացել եմ, որ հիվանդության ընդհանուր ընթացքն էլ է փոխվել, կլինիկան էլ է փոխվել։ Օրինակ, եթե մենք առաջ ասում էինք, որ շաքարային դիաբետով հիվանդները ունենում են շատակերություն, շատ խմելու հատկություններ, բայց այսօր մենք հիվանդները ներկայանում են Երբեմն Հիվանդը չունի այդ կլինիկական պատկերը։ Լաբորատորիայում այսօրվա դրությամբ աշխատում է 1 բժիշկ եւ 2 լաբորանտ։ Բազմապրոֆիլ հետազոտություններ են իրականացվում կատարում ենք եւ կլինիկական արյան մեզի կանանցի քսուկի կրանքի կլինիկական հետազոտություններ, կատարում ենք նաեւ բիոքիմիական հետազոտություններ, կատարում ենք միկրոռեակցիայի անալիզը, արյան խմբերի որոշումը, այն սկզբնական ինչու չեն նաև կարևոր այն հետազոտությունները, որոնք տվյալ պահին անհրաժեշտ են հիվանդներին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Զբոսաշրջության ոլորտը տարեցտարի իր կայուն տեղն է գրավում տնտեսության զարգացող ճյուղերի շարքում։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Չնայած 2017 թվականին պետական բյուջեից ոլորտին տրամադրվող գումարները ինչ որտեղ կրճատվել են, այնուհանդերձ ոլորտի պատասխանատուները խոստանում են նոր ծրագրեր, մասնավորապես արդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականության նոված, որոնք էլ իրենց հերթին կնպաստեն զբոսաշրջիկների թվի աճին։ Ընդհանրապես 2016 թվականի ապրիլը չնայած բացասաբար է ազդել զբոսաշրջիկների այցելություններին, նույն թվականի ամռանը կրճատելով զբոսաշրջիկների թիվը մոտ 40%-ով, այնուհանդերձ ոլորտի պատասխանատուների փոխանցմամբ ձեռնարկված քարոշչական ակտիվ աշխատանքի արդյունքում հաջողվել է շտկել իրավիճակը։ Իսկ այս տարի ոլորտի պատասխանատուները սպասում են զբոսաշրջիկների ավելի մեծ հոսքի, հատկապես որ ներկայացնելու բան ունեն։ 2016-ը հարուստ էր հայտնագործությունների առումով տեղեկացնում է Արցախի էկոնոմիկայի փոխնախարար Սերգեյ Շահվերդյանը առաջին ու ամենաարձագանքված հնագիտական հուշարձանը, որ հայտնաբերվեց անցած տարի, դա Նոր Կարմիրավանի քարակոթողների դաշտն է, որը ուսումնասիրման ընթացքի մեջ է։ Մենք կազմակերպեցինք անցած տարի մեր հնարավորությունների շրջանակներում հնագիտական պեղումներ, որոնց արդյունքները շատ խոստումնալից են։ Այս տարի հայտնաբերված դամբարանադաշտում պեղումները կշարունակվեն։ Դամբարանադաշտը բացառիկ արժեք է եւ չի բացառվում, որտեղ անքը հարուստ լինի պատմամշակութային արժեքների նմուշներով։ Պետք է շարունակենք այդ պեղումները, մինչև չավարտենք այդ դամբարանի ամբողջական պեղումը։ Իհարկե դա բացառիկ մի հատ երևույթ է։ Դրանք մեծ կոթողներ են մինչև 3 մետր հասնող բարձրությամբ, որոնց ցակումը մինչև վերջ դեռ հայտնի չի։ Հայտնաբերված դամբարանադաշտը դեռևս ընդգրկուն ու երկարատև ուսումնասիրություն կպահանջի, սակայն մինչ այդ զբոսաշրջիկների համար վայրը հետաքրքիր կդառնա վստահեցնում է Սերգեյ Շահվերդյանը ինքը որպես հետաքրքիր զբոսաշրջավայր շատ կարևոր է։ Մենք իհարկե չգիտենք դե ուսումնասիրությունից հետո ինչ պիտի անենք այդ կոթողների հետ, կան առաջարկներ, գաղափարներ տեղափոխել դրանք Ստեփանակերտ մի առանձին առանձնացած վայրում տեղադրել, որովհետև միշտ վտանգ կա, որ բաց դաշտում դրանք կարող է վնասվել, կողոպտվել եւ այլն։ Կարմիրավանի դամբարանադաշտը միակ հայտնագործությունը չէր 2016 թվականին։ Դամբարանադաշտից ոչ մեծ հեռավորության վրա 2016-ին հայտնաբերվել է եւս մեկ արժեքավոր վայր։ Ոչ մարդածին հետաքրքիր մի հատ վայր, որտեղ պալեոլիթյան կենթանիների մնացորդներ ունենք քարացած, դրանք էլ շատ մեծ արձագանք ունեցավ հանրության մեջ։ Այս վայրում հայտնաբերված նմուշները համացանցում մեծ արձագանք գտան։ Մասնավորապես Արցախում թրջող ափսե է գտնվել վերնագրով։ Այո, այդ թրջող ապսե անվանված գտածոների մասին է, որոնք պարզվեց, որ հնագիտական մարդածին նյութ չեն, որովհետև մենք անմիջապես ձեռնամուխ եղանք Համլետ Պետրոսյանի միջոցով ուսումնասիրման վայրի, հայտնի դարձավ, որ նրանք մարդածին չեն։ Գտածոների առանձնահատկությունից ելնելով ուսումնասիրությունները մասնագետները պահանջում, որոնք պետք է հրավիրվեն դրսից։ Սերգեյ Շահվերդյանը վստահեցնում է, որ այսպես թե այնպես այս վայրը նույնպես զբոսաշրջության համար հետաքրքիր տեղ է դառնալու հատկապես որ այն գտնվում է Ստեփանակերտ Մարտակերտ ճանապարհի վրա դեպի Տիգրանակերտ զբոսաշրջային երթուղու վրա շատ յուրահատուկ զբոսաշրջավայրի կարելի է իրեն վերացել, բայց սպասենք ուսումնասիրողների արդյունքների ամփոփմանը, ինչ որ կարողանանք եզրակացնել, թե ինչ պիտի անենք այդ վայրի։ Ինչ վերաբերում է զբոսաշրջության ոլորտի ծրագրային ծախսի կրճատմանը եւ նույն ֆոնին նման ծրագրերի իրականացման հնարավորությունը Սերգեյ Շահվերդյանը նշում է կարող ենք օգտվել Պաուստային ֆոնդի պետությանը, կարող ենք օգտվել նաև մասնավորի ներդրումներից։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի շրջանային ու քաղաքային փուլերում հաղթած դպրոցականները ապրիլի 12-ից 14-ը Ստեփանակերտում մասնակցելու են ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլին։ Այս մասին ասել է Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարարության ռազմահայրենասիրական ֆիզդասիարակության եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ կապերի բաժնի պետ Ստեփան Օանջանյանը։ Ռազմամարզական խաղերը բաղկացած են լինելու 5 մրցաձևից, յուրաքանչյուր ջոկում ընդգրկված է լինելու 9 հոգի, 6 տղա եւ 3 աղջիկ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխեիլ Ջանելիձեն Երևան պաշտոնական այցի շրջանակներում այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ ցաղկի պսակ դրել հուշակոթողի մոտ։ Արցախի հանրապետության կառավարության ընդունած որոշման համաձայն 2017 թվականի ապրիլի 17-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է 2017 թվականի մայիսի 6-ի շաբաթ օրը։ Մարզասերների համար Այսօր Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում կմեկնարկի շախմատի Եվրոպայի կանանց անհատական առաջնությունը։ Հայաստանն առաջնությանը կներկայացնի 4 կին շախմատիստների։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարին մասնակցելու է 145 շախմատիստուհի։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, գիշերային ժամերին անձրև, ցերեկն առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 8 ցելսիուսը 12-ից 17 աստիճան։ Տաքություն։